อามาสัามังสวิปติสเสมายังโยมิยตเมนะตุสานะโตน ตัสเสวาอาสิมหีอังนาปุงสเกอวันนาจเกโตติตาสัสมินาสุนางไมหิตังวาอิมาสิทามังสิสุนาปุงสเกอามุสาทุงอิติภูมานาปุงสกาสังขยังโยสุทวินังทเวจาติจตุนังติโสจตโสยโยจตารรวินิจตาริปัญจตินามการโร ราชสารัญโยราชิโนเสรัญยังนังมหิวานามหิรัญญาวาสมิมหิรัญเยราชินีตุมะมะกังกยิมยิตาวะมหังสิมิจาตาวะมะมะเสตุยหังไมหันจาตังมะมังมหิตาวะมะหันจานาวานามหิตยามยา ตุมัสสตุวังตาวะมะมหิปัตโตตุติยาจตุติชาติสุโวโน เตเมฆวจเนสุจานาอังมหิวาตติเยจา พระหุวัจเนสุโวโนภูมันตัสสาสิมีอามาลปะเนกวัจเนสมาเสจวิภาสาโยสวานโน อาเนสมิมหิวาหิวิภาติมิจาสุสนิมาวา อุณามหิจาอากามันตัสสะจาอิตินามะกะเปตุติโยกันโด